Neka je na zdravlje i spasenje, braći i sestre. Drago nam je da smo se danas ovde okupili, da kao što čusmo u, apost, u poslanici apostola Pavla, da primimo ono što oko ne vide i uko ne čuju, srce ljudsko ne dođa, što je pripremio Bog onima koji ga ljube, a u isto vreme sakrio od moćnika ovoga sveta, jer kako kaže da su gospoda slave poznali, ne bi ga razapeli, ne bi ga usmrtili, ponizili. Ali nisu jer su bili zaneseni slašću i vlašću ovoga sveta, ne videći ono skriveno što je gospod doneo nama, onu istinsku blagodat, onaj život koji nije u sili, već u smirenju, koji nije u kritici, već u praštanju, koji nije u slabosti, sile već u sili slabosti, to jest smirenja ljudskog poznanja svoje slabosti pred veličinom moći Božje, moći koja će se projaviti na kraju veka kao što nam je apostol Matej blagovestio danas u Svetom evanđelju, poslednje dane istorije kada će ljudi umirati od straha čekajući ono što ima da se zbude, ali gospod nas hrabri, gledajte da se ne uplašite, jer ja pobedih svet i priprema nas na trpljenje, jer kaže ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. Tim rečima gospod danas završava ovo evanđelje, ostavljajući nam snažnu pouku trpljenja da se u raznim iskušenjima, raznim nepravdama, raznim lošim stvarima koje nam se dešavaju da pretrpimo, jer posle kiše uvek dolazi sunce i Božja pravda na kraju će zasijati svim narodima i zaplakaće sva plemena čovečja koja gospoda slave nisu poznala. A mi koji se trudimo da ga poznamo, da budemo istrajni i strpljivi, da nam Gospod sam pokaže delić svoje milosti i slave kao što je apostolima pokazao na gori Tavorskoj u svome preobraženju, da i mi budemo učesnici te slave njegovom milošću, dobrotom, čovekoljubljem. Amin. Amin.